บุ๊กทูสี่สิบสามที่สวนสัตว์ว z o สวนสัตว์อยู่ที่นั่นตาม j ซอยีราฟอยู่ตรงนั้นตามซูจิราฟี หมีอยู่ที่ไหน где с у м е д в е д е ช้างอยู่ที่ไหน где с у с ลอนิงูอยู่ที่ไหน где с у х ด д и สิงโตอยู่ที่ไหน где с у л е วิดิฉันมีกล้องถ่ายรูป าม์ฟ o ต o a ป a ร á t ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยม á เ t ีย ž ฟิลม o วูคาเมรุดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน k d ่แบตเตอรี่นกเพนกวินอยู่ที่ไหน г д สุตุชเนียกิจิงโจ้อยู่ที่ไหน g d e są klokany? แรดอยู่ที่ไหน g d e są nosorożce? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน g d e są zachody? มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Tam je k a v i a r e ń มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Tam je restauracija. อูดอยู่ที่ไหน Gdzie są c a w i กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน Gdzie są gorili a zebry? เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Gdzie są tigre a k r o k o d y l i